Ве поздравувам и ви посакувам Божи благослов. На самиот почеток би сакал да ви ја представам книгата на адвентистичкиот теолог Мартин Вебер, еве и за нашите идни гледачи, може да се сними на камера, кој ја има вистината. Оваа книга зборува за фактот дека денес во црквата на адвентистите на седмиот ден постојат пет евангелија. Пет различни евангелија за оправдание со вера, како што напишав и во еден имейл синоќа до сите адвентисти што ги знам ширум светот, чиј што имейл го знам. Јас лично разликувам само три евангелија, не дури пет. Од ова причина може би станува појасно зашто мијатата сабота кажав да не веруваме здраво за готово било што што ќе прочитаме во некоја адвентистичка книга, само затоа што е таква, во врска со Евангелието или во врска со оправданието со вера, затоа што, ете, постојат пет различни Евангелија, пет различни толкувања, пет различни сваќања. Од овде следува дека вистинското Евангелие е само една петина, кај адвентистите на седмиот ден, и повеќе, значи, преовладува нешто што апостол Павли денес би го осудил, кога би бил жив помеѓу нас. Но, денес ке се позанимаваме со една сродна, Но сепак, тука некаде суштински слична тема, Конечно, ги завршивме маратонските предавања на тема што е црквата. Јас лично повеќе, барем ова тромесече, кога самата полука зборува за тоа, не планирам да држам проповеди повеќе на тема оправдание со вера. Самата полука ќе биде за тоа. Па од денес би започнал еден друг тренд, но не може да се бега од Евангелието. Во суштина ќе биде истото. Но малку ќе се позанимаваме сега со еден старозаветен текст, бидејќи денес, сабота 8 октомври, според Грегоријанскиот календар, или 25 септември според јулијанскиот, ако тоа некого го интересира, е кој ден според еврејскиот календар, дали знаете? Данило знае, бидеќи ја прочита пораката од синак. <laughs> Денес е 10 тишри според еврејскиот календар. И на самиот почеток ќе ве повикам да отворите во третата книга Мојсеева, Значи, кога отвориме во законот, во Мојсеевите книги, <clears throat> во Тората, третата книга Мојсеева или Левит, Која глава во Левит зборува за Јом Кипур? Не, 23 зборува за празниците. <laughs> Само, значи, 16-тата специјално зборува само за Јом Кипур. Но добро, кога ја спомена 23-та глава, може и таму да се најде соодветниот текст кој се однесува само за тој празник. Но во Левицката книга 16-та глава ќе го прочитаме текстот 29-тиот до 31-иот стих. Најнапред тој од позади, од крајот на главата, иеко подоцна ќе започнеме со незиниот почеток. Значи, Левит, 16 глава, или Трета Мојсеева, 16 глава, од 29 стих. Господ вели, овој закон нека биде вечен за вас. Во седмиот месец, на десетиот ден од месецот, смирете ги вашите души, и не вршите никаква работа, ни домородецот, ни странецот кој е населен меѓу вас, зашто на тој ден ќе биде извршено над вас покривање на гревовите, за да бидете чисти пред Господа од сите ваши гревови. Нека ви биде тоа саботна починка, за да ги успокоите вашите души. Тоа е вечен закон. Че празнувањето на Јом Кипур – е, меѓу другите, господови повелби до Израел, вечен закон. Што значи Јом Кипур? Зборот Јом Кипур е скратена верзија на Јом Хакипурим, што значи денот на помирувањето. И најчесто и ние така го нарекуваме и така го преведуваме овој израз. Има различни верзии на преведување. Некој вела денот на очистувањето, бидејќи тогаш се вршало очистувањето, како што ќе читаме. Денот на помирувањето е најчесто во употреба и најдобро, бидејќи тоа е прецизното значење. И има и она алтернативна верзија, еко многу редко се споменува, дека тоа бил судниот ден или ден на судот за Израел. <coughs> еврејската традиција има развиено разни интересни толкувања во врска со Јом Кипур, меѓутоа ние нема многу да се занимаваме со нив, може патем да споменам нешто, додека го читаме главниот текст. Па затоа, на самиот почеток, сакам да го запаметиме фактот дека Овој празник, десетиот ден од седмиот месец во еврејскиот календар, Господ го прогласил за саботна починка. Што значи тоа? Значи, секој десети тишри. Денеска се, се совпаѓа тоа со седмичната сабота. Значи, денеска е некој вид голема сабота. Кога годишен празник на евреите се совпадна со седмичната сабота. Но и да не беше денес, значи да не беше саботен ден, да беше среда, например, или било кој друг ден, Ако беше десети тишри, тоа за евреите ќе беше исто како сабота. И тоа буквално исто како сабота. Затоа што секој друг неработен годишен празник за евреите требало да биде, например, првиот ден од безквасници и последниот, првиот и последниот ден од Сеници и така натаму, требало да биде само одмор од робска работа. Но само за седмичната сабота и за уште еден ден, за Јом Кипур, е кажано тоа да биде одмор од секаква работа. Значи, Јом Кипур е на исто ниво со седмичната сабота и затоа е наречен сабота. И штом трече е спомена 23 глава, тоа можеме и таму да го верификуваме, па за момент да скокнеме до 23 глава од истата книга, каде што се зборува за празниците воопшто. Значи, од 26 од стих, Господ му рече на Мојсеја, освен тоа, на десетиот ден на тој месец, се мисли на седмиот месец, се паѓа денот на очистувањето. Имајте свето собрание, смирете ги вашите души, и пренесете му жртва на Господа. Никаква работа не работите во тој ден, зашто тој е ден на очистување, за да ве очисти вас пред Господа вашиот Бог. А секоја душа која не ке се смири во тој ден, ке биде истребена од својот народ. А кој би работал некаква работа во тој ден, јас ке го истребам него од неговиот народ. Не работете никаква работа, Тоа е вечен закон за вашите поколенија во сите ваши живеалишта. Тоа нека ви биде сабота на починка. Нека ви биде сабота на починка, смирете ги вашите души. Вечерта на деветиот ден од месецот, од вечер до вечер, празнувајте ја вашата сабота. Ова правило често се споменува за тоа од вечер до вечер, се празнува сабота, иако во овдека е кажано само за Јом Кипур. Значи за десетиот ден од седмиот месец. Зошто? Зато што евреите и така не работеле ништо кога е вечер. <laughs> Се работело во старо време само кога е дење. Самиот Исус кажал, некој може да работи да дека е ден, кога дојде ног, никој не може повеќе да работи. Зошто тогаш се нагласува од вечер до вечер за Јом Кипур, Затоа што, освен што не требало да се работи, требало што тој ден. Дали го разбирате овој термин смирете ги вашите души? Што значи тоа? Може би не е, не е доволно јасен. Дали разбирате што значи македонскиот збор смерност? Смерност значи понизност, значи, со други зборови, понизете ги вашите души. И конкретно, Тоа, значи, требало да биде ден во кој што некои преводи велат измачувајте ги вашите души. Во пост и молитва требало да се помине целиот тој период од 24 часа. Затоа било нагласено тоа од вечер до вечер, затоа што затоа што значи и вечерта од деветиот ден после заоѓањето на сонцето веќе тогаш требало да се почне со, тоа, со тој пост, со тоа понизно расположение. Евреите сите овие 10 дена од почетокот значи, на годината Рош Хашана или Денот на трубите, до 10 ден ги нарекуваат денови на стравот. Тоа останало по традиција, не дека денеска некој од нив се плаши, но Зошто имало причина за страф на Јом Кипур? Затоа ќе почнеме со ред, значи ќе се вратиме на 16-та глава и прво читаме значи од самиот почеток на главата и ќе се движиме по неа, некаде ќе застануваме. Овој настан, односно оваа заповед која што Господ ја дава за овој празник, и за овој ден, следува веднаш после еден настан, кој што бил многу трагичен за Арон, првосвещеникот. Затоа што првиот стих вели по смртта на двајцата Аронови синови, кои загинаа принесувајќи му на Господа непосветен оган. Зошто загинаа двајца Аронови синови? Од вкупно четири што ги имал. Тогаш биле многу детни, па и двајца да загинат, не си останал без пород. Слечно како Елена Вајд, двајца синови, синови закопала, но имало уште двајца, кои што живееле до, до старост. Тие загинале преносувајќи му на Господа непосветен оган. Колку била сериозни Божите заповеди колку бил сериозен законот. Значи, во старозаветната еврейска теократија законот бил толку сериозен, што секое одстапување од него, значи, тогаш кога Господ бил на власт, а не тогаш кога луѓето побарале цар, бидејќи од, од времето кога луѓето побарале цар, тогаш Господ не е директно на власт, туку се случуваат разни проблеми, својствени на секоја човечка власт и Божиот закон не се применува доследно. Но кога Господ бил директно на власт во времето на Мојсей и делумно во времето на верните судии, тогаш Божиот закон се применувал директно во сета своја сила и секој отстапување од него било соодветно казнувано. Двајцата Аронови синови загинале со смрт, затоа што на Господа му посветиле или му принеле непосветен оган, и како што знаеме затоа што биле пиени кога тоа го направиле. Господ проговори на Мојсеја, кажи му на брата си Аарон, да не влегува во секое време во светилиштето зад завесата. Што значи ова зад завесата? Што често го споменува апостол Павле во посланието до евреите. Кажи му на брата си Арона да не влегува во секое време во светилиштето зад завесата. Што значи зад завесата? Ајде да видиме што значи со следните зборови. Зад завесата пред очистилиштето, што е врз ковчегот, за да не загине. Значи, зад завесата се однесува на светињата на светињите, односно второто одделение од светилиштето, каде што се наоѓал ковчегот, читате таму во Евреите 9 глава, апостол Павле дава едно концизно објаснување за изгледот на старозаветното светилиште, за двете одделенија, што се наогело во едното, што во другото и што се правело. Значи, Арон, кој што бил првосвещеник, не требало било кога во секоја време да влегува во светињата на светињите. Што ќе се случило ако влезе во светињата на светињите, кога го он ќе посака? ке загине. Толку било сериозно. Исто како да фатите проводник под висок напон. Че значи, Бог не се шегувал. Сето ова имало една многу битна, многу важна суштина, зошто требало вака да бидат поставени работите. Значи, било кој, дури и израелскиот првосвещеник, Ако влезе во светините на светините во секое време, ќе загине. Кога единствено можел да влезе таму без да загине? Че значи, ова е првото прашање со кое што сакаме да се занимаваме. Кога првосвещеникот можел да влезе во светињата на цветињите без да загине? Продолжуваме да читаме. Значи, причината зашто ќе загине во било кое време Господи ја кажува и објаснува вака, зашто јас ќе се појавувам над капакот во облак. Значи, читам трета книга Мојсеева или Левит 16 глава, застанав кај се уште вториот стих, да. <clears throat> До сега првиот и вториот стих. 16 глава. Зашто јас, Господ, ќе се појавувам над капакот во облак. Константинов. Јас сакав на почетокот да прашам кој превод преовладува кај сите вас, мнозинството од сите вас каков превод користи, па од него да читам. Ако сакате да го променам преводот. Сакате да го променам преводот? Или ај како што почнав, така и да продолжам. Последното. Во ред. Значи, ако некој влезе таму каде што Господ видливо е присутен, односно каде што тој видливо се јавува, ќе загине. Зошто? Која е таа причина? Што рекол самиот Господ? Уште на Мојсеја. Зашто не може човек да го види моето лице и да остане жив. не дека некој ќе види лице буквално, но доволно е и во, значи, во присуството на тој облак, кој што нокно време бил оган, да загине. Или што вели апостол Павле во евреите, зашто Господ Бог е оган кој што согорува, кој што жигосува. А зошто сето тоа? зарам да Господ е толку страшен тиранин, ако било кој влезе во негова присуство, веднаш да мора да умре. Ако било кој неповикан, да рече, влезе во негова присуство, па мора да умре. Не, не се работи тука за Божиот карактер, зашто морало вака да биде. Туку затоа што постои, да, постои, како прво, природен закон, на бепски јазик, изразено со трите букви джиш. Но, побитно од природниот закон, ако сакал Господ, можел да <clears throat> го осуеди природниот закон, е што сето ова требало да биде една многу а, важна лекција, не само за тогашниот Израел, туку за сите верници, особено за, за христијаните и за нас денес. Со други зборови, да се излезе пред лицето Господово неочистен, непомирен, извалкан со греф, значи смрт. Бог не може да живее со греф. Бог не може да толерира греф. или како што рековте нешто, светиот не може да живее во несвета средина или со во несвето друштво, или да трпи такво друштво. Значи, кога можел некој, и тоа само првосвещеникот, да влезе во светината на цветињите? Ајде да читаме понатаму. Арон нека влегува во светелиштето вака, со јунец за принос за греф и со овен за паленица. Ке видиме зашто се потребни овие животни. Значи јунец и овен. Нека се облече во осветен ленен хитон кошула, нека облече ленени гаки на своето тело, нека се препаше со ленен појас, а на главата нека стави ленена митра, капа, Тоа се свети облеки што ќе ги облече откако ќе се искапе во вода. И нека прими од Израелевата заедница два јарци за принос за греф и еден овен за паленица. Значи, прво Арон требал да влезе со јунец и овен, а потоа од Израелевата заедница треба да прими два јарци и овен. Зошто? Еве ни се објаснува понатаму. Откако Арон ќе го принесе јунецот за принос за греф, за себе, зашто служил јунецот? Јунецот служил израелскиот првосвещеник да го принесе за своите гревови. Прво, тој да се очисти, за да може да влезе и да го очистува целиот народ. Дали на Христа, новозаветниот првосвещеник, му треба вакво нешто? Што вели апостол Павле, тој кој што нема потреба, прво за себе да принесува. Белики самиот е свет, безгрешен, дори апостол Павле вели одвоен од грешниците, сакајќи да го поестовети со оној кој што се јавува во светињата на светињите во облак. Зошто постоела светињата на светињите? Зошто постоела завесата? Зошто било поделено светелиштето на два дела? Затоа што требало да се потенцира фактот дека таму каде што живее Господ, второто одделение, таму не може да има грех гревот можел да допира до завесата. И завесата била граница. Откако прво ќе пренесе за себе, за својот грев, значи јунецот, и ќе направи покривање на гревот за себе си и својот дом, и сега седмиот стих, Нека ги земе двата јарци, што ги примил од, Израел, од израелската заедница, значи од, од народот, и нека ги стави пред Господа при влезот во шаторот на средбата. Значи, уште во предворијето. Арон нека фрли жребка за двата јарци и нека го одради едниот со жребка за Господа, а другиот за отпуштање. Арон нека го принесе за жртва за греф, јарецот на кого жрепката падна да биде Господов. А јарецот на кого жрепката падна да биде за отпуштање, нека биде поставен жив пред Господа, за да биде извршено покривање на гревот со него и за да биде испратен во пустината за отпуштување и во заграда за да ги понесе на себе нивните беззаконија во непроодна земја. Ако читате понатаму, ние нема тоа се да го читаме, Ке видите, барем во преводот на Константинов, е поделено тоа во два подоцека. Значи, кажано е дета, детално како Арон треба да го принесе јунецот за себе, како жртва за греф на првосвещеникот, за да се очисти себе си и својот дом, тука е споменат, темјено, значи, дадено е детално упадство како се пренесувал јунецот за жртва. А потоа, од 15 стих, се зборува за жртвата за греф на народот. Да се подсетиме, јунецот бил за очистување на првосвещеникот и неговиот дом. Да тој самиот биде чист пред да почне да посредува за народот. А кои жртви биле за да се, очи, да се очисти народот? Еден јарец од тие двата, кој што требало да биде заклан и бил наречен Господов. Тој јарец бил наречен Господов. Тој што требало да биде заклан, бил наречен господов. И 15-тиот стих, значи ги скокаме деталите што се однесуваат на приносот на јунецот за очистување на првосвещеникот. Потоа нека го заколе јарецот за принос за греф за народот. Нека ја внесе неговата крв каде? Зад завесата. Што значи изразот зад завесата? Во светињата на светињите. И нека направи со неговата крв како што сторил со крвта од јунецот, тоа што го скокнавме. А што сторил со крвта од јунецот? Требал со својот крв, 14 стих, да ја попрска со својот прст источната страна од капакот, односно од поклопецот на милоста, може би, православниот превод потребува по така софистициран израз, не, капак, Источната страна од поклопецот, а пред него, пред капакот, нека попрска со својот прст седум пати со крвта. Седум пати да попрска. Бројот седум значи што? Значи, совршено очистување. Совршено помирување. истото, значи, тоа требало да го направи со крвта од јунецот за себе, за својот дом. И сега му се кажува во 15 стих да направи така и со крвта од јарецот, што била за народот, за очистување на народот. Нека попрска со неа по капакот и пред него и ќе го покрие од греф или ќе го очисти светилиштето заради нечистотиите на Израелевите синови и од нивните престапи во сите нивни гревови. Се поставува прашање. И ова е интересното прашање. Кога еден Израелец се помирувал со Бога? тогаш кога, значи ова под А, тогаш кога секој ден, било кога во текот на годината, тој од своето стадо принесувал жртва за грев, значи со својата жртва, или пак под Б, на денот на помирувањето, Не со својата жртва, туку со жртвата на првосвещеникот. Кога еден израелец се помирувал со Бога? Било кога во текот на годината, кога тој ќе принесе од своето стадо, своја жртва, наречена жртва за греф, или на денот на помирувањето. Самиот ден кажува, денот на помирувањето значи дека тогаш Израел се помирувал со Бога. Тогаш Израел се очистувал од своите гревови. Значи, во текот на годината, ова е битно за Евангелието, во текот на годината, Израелецот не се оправдувал пред Бога, не се помирувал со Него, тогаш кога од своето стадо принесувал или со свој пари купено, принесувал жртва за грев, а и тоа било заповед Господова, секогаш кога треба да се окае грев, да принесе жртва за греф, било кога во текот на годината. Но тогаш не се оправдувал, тогаш не се помирувал со Бога. Со својата жртва, со своето дело, Израелецот не се помирувал со Бога. Него го помирувала со Бога не с неговата жртва, туку жртвата на неговиот првосвещеник, Јарецот Господ. Заклучок, ние не се помируваме со Бога, од своите дела, од нешто што ние ќе направиме. Ние се помируваме со, Бога не со нашата жртва, иако заради верата може би ќе поднесеме многу жртви, или веќе сме поднеле, туку ние се помируваме со Бога само преку жртвата на нашиот првосвещеник. Дали ова јасно? А така нека направи и за шаторот на средбата што се наоѓа среде нив. Требало да се очисти целото светилиште. Меѓу нивните нечистоти. Кога тој ќе влезе да го очистува светилиштето, нека нема никој друг внатре во шаторот на средбата додека не излезе тој. Значи во целата светиња не требало да има никој друг. Само првосвещеникот требало да биде внатре додека се врши оваа служба. Откако ќе го изврши очистувањето за себе, за својот дом и за целото израелско обштество, нека отиде кон жртвеникот што се наоѓа пред Господа и нека го очисти, па нека земе крв од јунецот и крв од јарецот, и нека ја положи на роговите на жртвеникот од сите страни. Нека го попрска жртвеникот со својот прст од истата крв седум пати. Повторна таа полнина, така ќе го очисти и ќе го освети самиот жртвеник од нечистотиите на Израелевите синови. Се постава прашање, како се загадувал жртвеникот од нечистотијата на Израелевите синови? Како се загадувал тој жртвеник, што самиот жртвеник кој што се наоѓал во предворието, имал потреба од очистување. Што е било во предворието, надвор од шаторот, таму се пренесувале крвните жртви како тој се загадувал, па да има потреба од негово очистување, како се загадувал жртвеникот. Значи, не само што Израелецот не се оправдувал со својата жртва за грев, туку на тој начин тој го загадувал жртвеникот. Нашите дела, нашата праведност, Која е пораката од, од ова илустрација? Е, како што рекол евангелскиот пророк Исаија, нечиста облека. Ние може би ќе поднесеме ние денеска до сега тешко. Може би во иднина. За време на светската диктатура на антихристот. Но, ова наше до сега не може ни да се спореди со жртвите што ги пренесувале христијаните во минатото. Но какви год жртви да се поднесат за Господа, заради верата, ние никогаш не треба да се ослониме на, на нив. Никогаш не треба да се ослониме на нашите дела, на нашата верност, како нешто што не препорачува кај Господ. Ние се оправдуваме, ние се помируваме, ние се очистуваме само со жртвата на нашиот првосвещеник. Понатаму се кажува што требал да направи со живиот јарец, откако на него ќе ги исповеда сите беззаконија на израелците, ќе положи така главата, раката своја на главата на јарецот и ќе го испрати во пустината, преку раката на определениот човек за тоа. На тој начин гревовите на сите израелци ќе бидат однесени во непроводна земја и тој ќе го отпушти јарецот во пустината. Еврејската традиција тука додава еден интересен елемент, дека плашејќи се тој јарец да не се врати назад во во израелското обштество, решавале дури да го бутнат од некоја карпа, да се осигураат дека нема да ги врати гревовите нивни <laughs> одново во израелската земја. Меѓуто кога се работи за суеверен страв, затоа што израелците и после Јом Кипур, уште од првиот ден, почнувале да ги прават своите нови гревови, што би рекле ние во старозаветен стил, тие на Јом Кипур само си го обновувале заветот пред Господа. Потоа наредната година почнувале по старо. До кога? Повторно се загадувал жртвеникот, повторно се загадувала светињата. До наредниот Јом Кипур, до наредниот ден на очистување, до наредниот ден на помирување. Зошто? Затоа што тие жртви, вели апостол Павле, и сега се префрламе на евреите 9 глава, затоа што тие жртви не можат да го направат совршен. Кои жртви? Ајде таму да отвориме Послание до евреите 9 глава. Колку за информација, проповедта е при самиот крај. Послание до евреите 9 глава. Да почнеме од првиот стих, сакате? Па ќе завршиме со деветиот. Секако и првиот завет, вели Павле, имаше наредби за богослужение и земно светилиште. Зашто беше приготвен првиот дел на шаторот, во кој беше светилникот и трпезата и положените лебови, што се вика светиња. Значи сега се кажува што имало во првиот дел. А зад втората завеса на шаторот беше другиот дел, наречен светиње на цветињите, со златниот жртвеник за кадење и ковчегот на заветот, опкован со злато од сите страни, во кој беше златниот сад со мана и со растутениот аранов жезол и плочите на заветот. А над него херувимите на славата кои го засенуваа по клопацот на помирувалиштето. За се ова сега не може да се зборува подетално. Значи, самиот Павле не сака да ви додева со детали од старозаветната служба во светилиштето. <laughs> да. И добро им било познато на неговите читатели во случајов, односно оние кои што, до кои што посланието било упатено, до евреите, Добре заните. При таквиот распоред во првиот дел на шаторот, Секогаш влегуваат свештениците кога ја извршуваат својата служба, а во вториот дел, само првосвештеникот, еднаш во годината, знаеме кога, и ова, ова е многу битно, и тоа не без кр. Зошто, на друг начин да одговориме на прашањето, зошто првосвештеникот не можел да влегува било кога во светињата на светињите, рековме ќе загине, зошто? Затоа што Господ не трпи греф. И сега рековме, треба прво да се очисти, треба да биде очистен и народот и така натаму. Кого што тој го застапува. На друг начин да одговориме. Кога можел првосвещеникот да влезе во светињата на светињите? Значи, директно, непосредно во Божија присуство, пред Неговото лице. Само тогаш кога имал крв. Само тогаш кога имал доказ дека е поднесена жртвата за очистување. Автоматски, кога можел Христос да влезе во небесното светилиште, директно пред Божијото лице за нас откако била поднесена неговата жртва. Единствената жртва која што очистува. Но за разлика од овие старозаветните, Христовата жртва била таа што единствено може да очисти за секогаш, може да усоврши некого. И тоа не без крв застанавме на тоа место во седмиот стих, што ја принесува за своите, значи старозаветниот првосвещеник ги принесува за своите и за гревовите на народот направени од незнаење. Зошто од незнаење? Затоа што законот кога бил на власт, а не овие денешни карикатури од закон. Навистина, денешното демократско законодавство, јас го нарекувам шега, карикатури од закон, ако треба да се спореди со законот. Оно што кај евреите навистина сеел страф и трепет. И со право. Зошто од незнајање? Зато што законот не му простувал никому кој што своеволно и свесно правел греф. Со други зборови, Израелецот можел да се кае само за гревови направени од незнање. Страшно, но тоа. И сега осмиот стих. Овој сме стихи е многу битен. Иако јас нема сега да се занимавам со неговата содржина. Со тоа Светиот Дух покажува дека патот во свет, светината на светините, добро, така велат многу преводи, се уште не е откриен, се мисли на небесното светилиште, воопшто. Патот во светината на светињата се уште не е откриен додека уште постои првиот дел на шаторот. Кој, значи, првиот дел на шаторот е символична слика за сегашното време, според која се пренесуваат дарови и жртви, кои во однос на совеста не можат да го доведат до совршенство оној кој му служи така, зашто се засновуваат само врз јадење и пиење, и разни мијења како прописите за телото наложени до времето на поправањето. А Христос, откако се појави како првосвещеник на идните добра и влезен из поголем и посовршен шатор, кој не е направен со рака, се мисли човечка, односно која не е од ова создание, од земска материја, влезе еднаш за секогаш во светилиштето, Некои преводи велат светињата на светињите, но се мисли на небесното светилиште. И тоа не со крвта на јарци и јунци, туку преку својата крв и ни прибави вечен откуп. Со други зборови, сега може да го читате остатокот од оваа глава, па и наредната, за да видите како апостол Павле на повеќе начини од повеќе аспекти ја споредува Христовата жртва и супериорноста на таа жртва во однос на старозаветните жртви. Христовата крв во однос на крвта на јунци, овни, јарци. Апостол Павле специфично ги споменува овие животни во деветата глава, сакајќи да каже дека Христос е првосвештеник – кој што на денот на помирувањето не застапува пред Отецот во небесното светилиште со својата крв. Тие жртви не можеле да очистат никого. Тие биле жртвите кои што ги символизирал првиот дел од шаторот кога во него се внесувале сите жртви на израелците во текот на годината, и кои што не само што не очистувале, туку и го загадувале светилиштето. Само жртвата на првосвещеникот можел да го очисти целото светилиште и целиот народ. Но старозаветниот првосвещеник бил само слика на вистинскиот бидеќи и тој самиот бил полн со гревови, и тој самиот требал да се очистува, и со секоја година одново и одново, и секоја година одново и одново да го очистува народот. Додека Христовата жртва и неговото посредништво имаат сила да не направат совршени, да не очистат еднаш за секогаш. И тука е пораката на Евангелието. Спротивно на учењето на многу протестанти. Дали Христос откако еднаш се принесе, откако еднаш умре и не помири со Бога во небесното светилиште? Дали тој сега повторно ќе умира? Дали сега верникот оправдан со вера може повторно да греши? Ако Христос може во иднина повторно да умре, апостол Павле ни вели во Римјаните 6.9, тој повеќе не умира, откако е и воскреснат од мртвите. Смртта над него повеќе нема власт. Тогаш ќе може и ние повторно да грешиме. Веруваме ли ние во Евангелието? Не дали го исповедаме, дали веруваме. Затоа што ние може да го исповедаме до крајот на животот и да проповедаме за него како ја сега. Но ако веруваме во тоа, тогаш нема да грешиме. Тоа ќе биде природна последица на верата. Затоа постои голема разлика помеѓу верата и вероисповедта. Ние се оправдуваме со вера во вистинското Евангелие, а не со вероисповед, со нашата исповед. Нека му е фала и слава вечно. Амин.